Kale y Masi, baby. Yo fui número uno antes que todos ustedes. Ahora esto me da la espalda, pero todo vuelve. Y ustedes que presumen cosas que uno tienen. Y yo viendo el sueño que tenía de nene. Tuve los mejores autos, la mejor mansión. Y eso no ayudó a llenar mi corazón. Tuve la mejor mujer, pero me traicionó. Y siempre estaba rodeado de los amigos del campeón. Y hoy me entrego a Dios. Ahora camino más tranquilo y ya no quiero ser el uno, porque el uno siempre va a ser Dios. Todo lo que más quería que era pegarle a la música del toque, el diablo me lo quitó. Ahora camino más tranquilo y ya no quiero ser el uno, porque el uno siempre va a ser Dios. Y no va a Yeah, yeah, salgo a la calle con mi chain y con el rosario. Y gracias a Dios todos me saludan en el barrio. A los 21 mi cara estaba en lo diario. Le agradezco a Cristo porque me hizo legendario. cuando voy para la iglesia me siento parte de ti. en nuestro que te en la cielo, fíjate en mí. Sé que tomé malas decisiones, pero ya aprendí que la fama y la plata no es tengo que tener una familia. Dios es mi patona, me faltará. La a mi casa ya no entrará. Yo soy hijo de Dios, no me va a frenar. Y si tengo algo en mente, yo lo voy a lograr. Porque Dios es fiel, no se olviden nunca de él. Siempre te va a proveer de lo que te falte. Elige nuestro destino y nuestra muerte. y hoy me entrego a Dios. Ahora camino más tranquilo y ya no quiero ser el uno porque el uno siempre va a ser Dios. Y me bajé los brazos porque soy hoy me entrego a ti. Dios, tú eres mi salvación. Gracias por dejarme vivo para cantar este testimonio. Y los que no creen, crean. Dale el primer lugar a Dios y verá cómo mejora tu vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.